Bai, bai, e, larun batean, egon desen dezun bezala larun bat ontan eh, aurkeztu denuen e, eh, Euskal Herriari Euskaldunoi dagokigun zatia, Pirinotako bidea deitu dugun mobilizazionen Euskaldunon zatia, eta bertan ere, bueno, e, bage denbora baten mezu hauek ere zabaltzen baina mobilizazionek ba, ba, baitu helburu hauek ere ez, eta bereziki hiru e, helburu e, ditu guretzako mobilizazionek. Alde batetikan, e, eh, argita garbi nazioarte, nazioarteari eta munduari mezu, mezu bat e, bota nahi diogu, ez? E, e, Katalan eta Euskal Herritarrok gure etorkizuna, etorkizun politikoa erabaki nahi degula, eta gure borondatea e, errespetatu dadin eta aintzat hartu dadin eskatzen degula, ez? E, erabakitzea askatasuna baliatzea dela, eta erabakitzeak berak ez duela e, gatazka bat sortzen. Gatazka sortzen duena erabakia blokeatzea eta erabakia ukatzea dela, ez? Eta hortan, ba, erantzunkizun handia daukate estatuek, bai Frantziako estatuak eta baita Espainiako estatuak, estatuek biek, nazioarteak eta Europak ere erantzunkizun e, handia daukate. Beraz, e, garrantzitsua da, garrantzitsua eribitzen zaigu, naziartera mezu hori eta kontakizun hori zabaltzea horrekin batera e, aipatu duzu ez, lehen, lehen e, mobilizazio herritarra da e, Euskal entitate eta Kataluniako entitate edo mugimenduek elkarlanean sortzen deguna, ez? Lehen, lehen mobilizazio hori da eta beraz helburu hori badauka elkarlan elkarlanarena, epeluzera begira, ez bakarri mobilizazio hontara begira. Zergatik ba partekatzen dagulako ere espa, e, eremu bat edo jokaleku bat edala bai Frantziako Estatuen estatuaren jokalekua eta baita Espainiako estatuaren jokalekua, bi, bi horiek partekatzen ditugu, ez? Eta iruditzen zaigu, ba, testu inguru konplexu, eta zai hortan, non edozein urrats demokratiko eta baketxo maten ditugunean e, ukatu egiten zaizkigu, e, edo errepresioz, ere jokatzen dutela estatuek, ba, testu inguru konplexu hortan beharrezkoa dela e, nazio, e, estaruik gabeko nazioen e, indarrak batzea eta aliantzak e, errotzea eta sendotzea, ez? Eta helburu hori badauka mobilizazio eta hirugarrena izango litzateke e, Euskal Herriari begira. E, Nalarun batean e, Josuk, e, gure eskuko beste gozera Eh, erabilizuen zuen metafora eder bat, eta esan zuen, e, bueno, epe motzera pirinotak argiztatzeko eta berta mobilizatzeko elburua daukagula, baino gure elburua sortzi milako bat dala, ez? eta gure elburua dala Euskal Herrian e, erabakitzeko prozesu propio bat, edo buru jabetza prozesu propio bat eraikitzea. Eta, eta horretarako ba, behar dugu gehiengo sozial zabal bat aktibatuta, komprometituta Euskal Herrian, eta helburu hori badauka mobilizazio honek, ez? Euskal Herrian e, bueno, ba, urrats batzuk eraginkor batzuk ematera berriro eri, eh, eh, berriro ere jada ezagutzen dagun herri gogo hori berpiztea eta, eta bide batez ere e, Euskal Herriko mapa hori ere e, irudikatzea eta marraztea, ez, mobilizazionek zeharkatzen ditu Euskal Herriko lurralde guztiak eta bertan eragiteko lurralde guztietan eragiteko asmoa dauka eta mapa hori irudikatzeko aukera ematen dugu mobilizazio derronek. Uztailaren bian izango da, beraz, mobilizazioa, bai. e, eh, Pirinuetako bidea izena e, jarri dio eh? Teknikoki, e, erronka, bueno, ipatzen ari gara, erronka handia dela, mhm. irureun gaiur e, orotara, bai. baina Euskal Herriari dagokionez, e, guri dagokigunez, egun da, amabost izango dira, da. Bai, ala da, ez? Ike hartetik kap de kruse edo kap de krusetik igarrea, ba, bueno, irureun gaiur, esan bezala, egun da amabost guk, benazkera nio, gutxi gora bera, Eta bueno, ez, e, mobilizazio hau eskualde honetan hasten da, igerren, eta orduan, ba, bueno, eskualde honi bereziki eragiten dio. Orduan, babai, e, eh, erronka hundia da, e, kasuistika asko egonik ere, ba, bi gaiur mota aurrik usten ditugu, berdeak eta gorriak, e, berdeak e, irisgarriak e, lirake, edo norentzat, e, ba, igotzeko modukoak. Eta bueno, hortan izen ematea zabali, zabalik izango da, edo zoen pertsonak izen eman dezake. Eta bueno, hoi e, martxoatik aurrera hasiko da izen ematea gaior berdetarako aplikazioa hain osatzen ari garelako. Eta besteak e, eh, gaiur gorriak lirateke, eta gaiur gorrietako izen ematea jada zabali dago, e, pirinetako bidea bildua gurezku dago puntu eus. Eta bueno, e, gaiurra hauetan, ba, eskarmentu handiko mendizalen izango da, pixka ja, ibili jadielako, zailtasunak, teknikoak, den, mm, e, ugariak izan daitezkelako, bo, batetik esan bezala zeltasun teknikoak, edo ibilbidearen luzera, edo gailurraaren e, eh, zera txikia delako, edo elurra egon daitekelako, ez? Uztaila izanik ere ba, leku batzutan egon daiteke elurra. Eta orduan, ba, bertako izen, izen ematean mugatua izango da. Bueno, eh, esango dugu, hor gonbidapena ja zabaldu eta dagoela mende gutxira, bueno, izen, izenak emateko aukera. Bai. E, izanen dela, gelditzen zaiguna da, bueno, azken finean, bueno, Naiz eta ustailerako denbora gelditzen den, baina jadanik eh, jendea, jendea eh, joatea bera, agenda egiten, prestatzen, bai. deialdia zabalduko dugu, ez da? Bai, eta bereziki ez, eh, antxeta irratiak eh, ba, bai bidasoan den bialdetan entzuten dela eta baita iparraldeari ez, dago ba, e, guk nora bidirakutuko ditugun herritarrak ez, e, nora zabalduko diogun gonbidapena azalduko dugu. Batetikan, e, eh, gaiur, bueno, e, bidasoako egoaldeari dagokionez ez, ondarra bitarrak jaizkibelera bideratuko genituzke, irinundarrak e, erlaitz eta xoldoko garainara, nez eta iparraldean egon, eta iparraldeko herritarrak e, lapurdikoak soldoko gainera eta larunera, eta basena farro eta zuberokoak e, zehara, e, hori mendira. Eta bestetikan, e, eh, oraingoan nahiako harria gorria izango da, naiz eta pixkaten batzuentzat berdea izan ez, eskualdeko jendeok ezagutzen dugulako, eta nola gailur bat behintzat <laughs> eskualde honetan dagonez, ba, ba bueno, konbiratzen ditugu ere izen ematea gailur e, gorri hortara. Bo, ba, ongi, ez dakita malur, baduzu zerbait gehiago gehitzeko, Ez, besterik ez egu, larun bat ontan e, eh, eman diogu pixka bat hasiera, oain eh, egia da ustaiak bi igual pixka urrun gelditzen dela, baino bidean lan haundia eta lan mordoa daukago egiteko, orain hasiko gea eskualde, eskualde, eta herriz herri aurkezpen bereziak egiten, lanketa berezia egiten ere, ez, zeren e, banatu ditugu e, mendiak eta tontorrak herriz herri eta ez eskualde eta orain ba, tokatzen da e, talde hoiek artikulatzea eta lantzea ba, mendi hoiek ikuskatzea eta bueno ba espedizio propioak ere sortzea guzti hori lantzeko lan handia daukagu aurretikan eta bueno ba bai animatu bai izen ematea bertan parte hartzek mobilizazioan eta aurre ere ba laguntza beharko dugu eta bueno, bidea ez dugu gure eskuk bakarrik egingo lagun anitzez eraikitako bide bat izango da, beraz, animatu guztiak izen ematera. Ba, noski bai, ez guzti horrekin gelditzen gara esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker. Mila esker Zuei.